Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння выправляемся на прагулянку па мінску па маршруце які нам прапануем мастачка аніматрыкам дызайнерка воля кузьміч вітаю воля вітаю вельмі рада быць у вас у гасцях узаемна вітаць цябе у нас у гасцях так дано цябе дарэчы не было э, перш чым мы распачнем непасрэдна пра гулянку па тым маршруце які ты падрыхтавала для сённяшняга вечару маю шэраг традыцыйных пытанняў ты не з мінску сама ты не. як я с панаехал их так дакладна адкуль ты і калі адбылося тое першае знаёмства ў цябе з мінскам я сама з лунецкага раёну з вёскі бродніца і гэта такая клубнічная сталіца беларусі менавіта адтуль все збіраюць ягоды клубніцы і штогод адна наша клубнічнае каралевства ягоды раз'язджаюцца па беларусі па розных кірмашах і таксама за мяжу так вось мои бацькі таксама ўсё што займаліся менавіта ягадзьмі і вазілі на машыне збіралі вазілі на кірмашу Мск Таму я першы раз паехала Мск раз бацькамі мяне бацькі пасадзілі побач гэтымі ўсімі скрыначкамі ў машыне і мы паехалі на кірмаш приехали на чэрвенскі рынок э, яго ўжо цяпер няма вось бацькі часта прыгадваюць э, я кажу про то што калі вы цяпер прыедзе ў горад то ж дакладна не пазнаеце там што там зараз забудовы там вялізны вялізныя хмарачосы вялікі спальны раён тебе тады было калі прыехала упершыню э, ну напэўна гадоў 10 8 10 так напэўна як як твой дзіцячы арганізм твае твае вочы адрэагавалі на сталіцу а Ну трэба мець на увазе, што э, у ноч перад вось вандроўкай горад, калі мы вязем ягады спаць даводзіцца ну гадзіны тры напэўна, Таму што ягады трэба збіраць тады калі яны халоднікія, та калі ўжо ў прыцімках альбо лепш раніцай, там спіш мала, едзеш пся ў дарозе весь такі ў прачуванні, прыязджаеш паўза спаны ўпершыню. Таму для мяне горад э, э, мінск, который павачыў упершыню гэта горад сонца Таму што бы сонце краставала горад яркія, людзі збіраюцца, все бегаюць вакол нашых ягад, сустракаюць можна сказаць вельмі радасна. Ты больш у той час гэта это быў менавіта гэта чэрвеньскі рынок гэта не вялізная камароўка, куды я патрапіла ўжо потым таксама з бацькамі, а гэта такія мясцовы кірмашы, которые, гэтых прамянях сонца яшчэ не паспела раса высахнуць і гэты вось тлум гум э, э, гучна э, галубы э, лётаюць такі урачысты горад сонечны вельмі і э, крыху такі бліскучы таму што якраз вось раса блішчыць яшчэ там дожык магчыма начы быў таму вось а потым ужо я так э, з бацькамі ездзіла дапамагала крыху возе гадзьмі гэтымі а потым крыху пазней это ўжо быў горад магчымасцяў тому што ды можна было паехаць здабыць штосьці вельмі рэдкае <laughs> для мяне напрыклад это была я была такой э, металісткаю была зразумела што у любога металіста у нас лунец вельмі такі музычны горад а была мара такую сапраўдную скуранку восьось мы да, паехалі мне там тата павёз адму слова мянску паехалі на кірмаш на дынама которая цяпер ж таксама так, так, так таму што мне па перапісцы я перапісвала тады з гуртом гуцтауэр ну, яны мне напісалі дзе знаходзіцца кропка адзіная дзе можна знайсці э, у сталіцы вось на дынама кропачку дзе можна знайсці сапраўдную скуранку восьось мы паехалі мне здабылі это было там мёды год 97 98 напэўна Вось. Ну, такі вот былі першыя знаёмствы з горадам. А была зараз на адноўленым стадыёне дынам. Не, не была. Вакол шмат хадзіла, ну, але ўнутры яшчэ не заходзіла. Вось. Ну, пасля так разумею было свядомае жаданне таксама горад магчымасцяў так. вучыцца чамусьці паехала скажем не, не ў брест паехала ў мінск чаму во мне заўжды э, былі цікавыя мастацтва і дакладныя навукі мне было цікава і маляваць вывучаць матэматыку Яке дзіўна вельмі спалучэнне насамрэч на вельмі класна склалася цяпер то чым займаюся так раз такі вы спалучэнні гэта вельмі шчаслівая якраз што вось я працую з на там сутыка аб'яднаўшы і матэматыку і маляванне магу займацца анімацыяй магу працаваць для у тым ліку зараз чым я займаюсь гэта проект который звязаны са штучным інтэлектам гэта так все вельмі вельмі цікава калі што могу пасля распавесці падрабязней <laughs> ось і э, э, калі прыспеў час паступаць в універсітэт то я подумала што ну прыспе малюю заўсёды а Вось. А вось матэматыка это рэч, которую патрона пашукаць. Таму я свядома ішла на мехмат БДУ. Вось гэта адзін такі факультэт, который самы моцны, мне хацелася патрапіць менавіта туды. Таму э, адмыслова нават перад паступленнем э, я пайшла на такія там былі двухтыднёвыя курсы, каб пазнаёміцца болей з універсітэта. Уже самастойна прыехаў мінск. Так, мне, мне прывёз тата, mm. тата прывёз. <laughs> Это было лета. Вось прывёз мяне з пакетцікам ягад з клубніц. Ну як жа без клубніц? <laughs> <laughs> Э, э, так, конечно. Вось, гэта э, будзе 99 год. Вось, э, вельмі таксама светлыя успамін там што горад прынцыпе быў такі які якім мне падаваўся тому што часто, так сама раніцай часто праз э, пэўны час э, заканчваючы э, універсітэт пасля ўжо выпускнікі кажуць не зараз зараз не той там фізмат ага. ці яшчэ нешта у цябе якое стаўленне да ось калі параўнаць з тымі часамі і вы сёння думаю ты ж контактуеш і са сваімі аднакурснікамі не ведаю са студэнтамі таксама выпускнікамі быдуў наколькі нешта змянілася Я вельмі люблю свой факультэт і там вельмі шмат э, выкладчыкаў просто як родныя людзі сталі, таму што людзей ядная навука і там вельмі мала розных момантаў э, такіх, которые прывязаныя да вось сённяшняга дня. То бок людзі вывучаюць такія падставовыя рэчы матэматычныя. Вось таму вельмі факультэце цёпла, і э, я над зараз люблю туды заходзіць таму рэдкавыпускнік рэд, рэд, рэд, любіць зайсці так, я, я якраз такі люблю заодно дапамагаю зайсці і выдыхнуць нарэшце гэта все <laughs> скончылася таму што я э, не адразу абарняла дыплом мне быў перапынак вось атрымала пасля яшчэ была другую вышэйшую адукацыю Вось, і пасля вярталася праз 5 год я вярталася на мехмат каб атрымаць дыплом я праз за 5 гадоў з гэты багаж веда аднаўляла і Вось таму зноўку апазналася ўсю гэту матэматыку і зноўку бачыла эту выкладчыку, которую бачыла 5 год таму. Таму вельмі радуся, што вось гэты это было са мною. Вось таму калі мне зараз давялося паступаць, адрабіла ўсё тое самае. Тое самае зрабіла. Так, менавіта, таму што Мехмат даў якраз такі вось гэтую грунт, аснову. Вось астатняе у любым разе, калі ты хочаш быць запатрабаваным спецыялістам калі ты хочаш дасягаць нейкіх вяршыняў ты мусіш вучыцца штодня і вельмі файна калі універсітэт дае той падставы грунт который дае тебе пасля магчымасць знаходзіць веды которые тебе патрэбны тут у сёння а в агульнай складанасці ты колькі у год у мінску уже жывеш так ну, так стала так ну хутка ўжо будзе амаль 20 гадоў будзе ты можешь не себе начинаю момант калі я так, так, поехала так. с с торбочка ягода то бок ты можешь сегодня себе назвать э, меньшучкой у некім сэнсе так э, не таму что я сама так кажу так а таму ну ўжо так прадстаўляю што вось так ты ўжо жывеш у Мску так таксама свайкі вельмі часа жартуюся па а панаехалі гэта мінскаче у нас кажуць так, так мінскачы панаехалі таму што у нас там прыпяцячы прыязджаю на рыбалку розна таму калі я прыязджаю прыязджаю збіраюць сваякі мои браты сёстры вельмі часта жартам кажуць про то што панаехалі гэтыя мінскаче Таму жартам ужо спрымаеш сабе што так ты сапраўды э, з мінску ўжо аднак для мяне заўсёды э, пытання дому дастаткова такі шырокі панятак я сюдыкаль напрыклад еду на вёску да бацькоў сюды кажу што еду дадому няма такого што вось я ўжо паеду там значит езжу куды-небудзь на сваю ну, малую радзіму так. куды на так. вёску альбо да бацько я, я все равно еду дадому вось калі вяртаюся ў менскі пса таксама еду дадому а меншук для цябе вось як ты разумееш увогуле хто ёсць меншук ці магчыма ўвогуле гэтаму даць вызначэнне что значыць быць меншуком ну напэўна по э, чалавек сам па наступені себе вызначае мінчук і ці мінчук тому што на вуліцы так не адрозніш Вось э, можа быць э, наступені... мінчук да чалавек которому ёсць куды на ноч паставіць свой заплечнік куды пайсці ночыць так у гэтым горадзе з аднаго боку з іншага боку гэта чалавек который мона кажучы ідучы у метро на экскалатары становіцца справа То бок у чалавеку которая з'яўляецца пэўная, грамадская социальная адказнасць перад э, іншымі жыхарамі та горада перад сваім горадам То бок ты чалавек который клапоціцца пра гэты горад который не просто прыехаў ты з дымачом зняў неяк э, прыгожыя будынкі пафатаграфаваўся прайшоўся па цікавых мясцінах а чалавек который задумваецца пра тое што тут будзе сёння заўтра Вось, таму чалавек заплечнікам з магчымасцю дзесьці заночыць і з адказнасцю перад горадам панаюсь мінчук вось про тое цікавыя мясціны мы паговорам праз некалькі хвілін пакуль зробім паузу нагадаю нумар для смс калі ёсць пытанні ці пажаданні на адрас волі 9705 you could lay down in this hole you dug, just fade away into the red sand but we all know It's not who you are. You've come too far to be stranded on this star. But we're not here to take a prize. You know, just open up your eyes. The things that got us here have little weight. Perhaps a chance to be a man you dream to be. мінская брукаванка працягваецца прагулянка па мінскуум дызайнеркі аніматаркі мастачкі волі кузьміч вось перапісцівалі ты мне напісала прапанавала э, пагуляць не па гарызанталі <laughs> а па вертыкалі паверх так. гэта як што гэта значыць ну гэта значыць мы будзем гуляць не проста вось выйшлі з вакзалі і пайшлі па горадзе так вось я думаю што все могуць гэты маршрут неяк самі то адужаць вось я прапаную паколькі менск город вялікі сталіца я прапаную паняцца на высокі паверх з якога для мяне пачаўся город э, і пачаць спускацца ўніз дзесьці на ліфце дзесьці пешу дзесьці можа быть нават роварам бок зараз мы падымаемся на ліфце так мы паднімаемся на ліфце мы зараз трапляем у вулицу кастрычинскую на старую вулицу кастрычинскую там э, район студэнцкі там дзе інтэрнаты бДУ гэта цяпер дастаткова такі культавы раён горада тому что там месяца шмат розных кавярняў это цэнтр графіці а той момант гэта быў такі зараз бы сказалі пэўную ступень э, лофтавы цэнтр горада <laughs> так, таму, што завадскі таму же там заводы э, таму што інтэрнаты уся жыла я приехала мянскі мой першы месца дыслакацыі гэта інтэрнат нумар 7 э, я жыла там на 13 паверсе і э, вельмі пацешная была гісторыя як я потрапіла ў гэты інтэрнат Э, я вас калі приехала поступать у город э, поступать в университет у э, БДУ приехалась на этой так курсы это якраз атрымаўся курсу всего два тыдня или атрымаўся такі промежачак калі студентаў еще няма все еще не понаехали пусты интернат Вось я такая приехала мне заселілі у пакой дзе пакуль нікого не было Вось мне быў значится план мне быў гадзіннік на то каб не спазніцца і разумение дзе приблізна находіць універсітэт я хадзіла пешу зараз нават некаторых паркаў там няма ўжо там гатэль будуецца Вось я добра памятаю весь гэты маршрут аднак я добра памяту одну раніцу калі ўсь вечар і такая спёка Мск э, такі быў город ну, зараз прынцыпе ёсць але тады мне падалася что он пасля вось дому пасля вёскі мне падавалася что ну занадта спякотны потому что пах асфальту ўсё пячэ і вось вечару такая думаю адчыню з гэтыя шырокія вокны я чынніла шырокія вокны нарэшце стала так а прохалодна файна і вось э, там жапкі квохчусь там што там якраз вадзічка цяше і вось я памятаю што зранку прачынаюся і нешта такая невыспаная Вось і разумею што нават вочы чамусь не магу расплюшчыць ну, стася ў тым што я дзяўчына якая прыехала з вёскі э, у горад была абсалютна не падрыхтавана дарэчу да которых я была падрыхтаваная дома і мяне просто элементарна так закусалі камары мяне що зусім іначе кусаюцца э, так там что там ракацячы Вось і атрымалася што я просто пачатка прыехаў мне заселі на чацверты паверх яны тут далёталі Вось і мне тады было смешна цяпер смешна Вось я там шукала сваяко которые пад'едуць неяк дапамогуць мне там знайсці некую аптэку неяк мне выратаваць Вось ну, але дагэтуль прыгадваю што вось прыехала з вёскі камары пакусалі што на вёсцы такім рэчам не спужаю зусім вось а ў горадзе калі вось падумаў што вось нарэшце тут то Вось атрымаўся атрымалась такая неспадзяванка. Вось а потым я ўжо жыла на 13 паверсе, там, там дзе жыве мехма, дзе жывуць матэматыкі. Мой сейчас даводзілася падніцца у тым ліку пешу. Мой сноля ну, зараз у нашым маршруце мы туды паднялись на ліфце, там ж у нас доўга дарога яшчэ па розных іншых пунктах маршрут. Але вось э, стычуся на э, кастрычніцкай. Ага. Э, як ты ставіўся да таго, як яна нават не ведаў сказаць. Ну, трансфармавалася ну, таксама круціцца гэтае слово але можа на не зусім то але раз і ага. ты я так. на гэтым спыніліся слове як табе трансфармацыя кастрычніцкай вельмі падабаецца что я вельмі люблю калі горад жыве калі рэчы не руйнуюцца на іх месцы будуюцца новыя а калі э, пачынаюць у ажываць тыя ж завадскія будынкі калі іх просто новая сучасная базуецца на вось на гэтым вот старым калі можна у тым ліку пазнаць гэтыя сцены калі можна прасіся ўрэшце рэш нават элементарна просто паказаць што вось тут было тое тут гэтае не просто на расповедах вось як цяпер мы сядзім у перадачы і прыгадваем на словах дзе што было а калі вось сапраўды ты бачыш што гэта не Э, месца якое развіваецца то чаго вельмі часта не мае якраз такі у вёсках калі вось многія людзі з'язджаюць і застаецца просто вось гэта не кранутае то як было то раз ядрозні горада у тым і хацелася каб так было што калі горад разрастаецца то ён не руйнуе старое вось каб ставаліся гэты гістарычныя моманты куты часы калі такі прыехала мінск гэта э, была проста ціхая спакойная вуліца ці не зусім спакойна ну, ну, як спакойна часы ўвогуле былі неспакойна это быў канец 90-х таму канешне было неспакойна і у Э, там каля самого інтэрнату там такія кустоўе было такое там кто толькі не хадзіў так там было хадзіць вельмі небяспечна ось э... з клубніцамі была весь час ты ж могла калі што <laughs> так важна адкупіцца там я так, старалася хадзіць ж такі больш нейкім зразумелым маршрутам па трамвайных шляхах ось ты вельмі такі файны э, мне вельмі падабаецца што нас у горадзе ёсць трамвай але ж зараз ўсё няма там так вось той самы двоечка трамвай любімы на которым я ездзіла ром тады калі прыжала з дома дома альбо калі там бацькі перадачки арганізоўвалі каб з тымі клункамі не, не паўсці вось якраз та двоечка туды пад'язджала Вось і я і тады любіла гэты район вельмі моцна асабліва ён вызначаўся тым што вось завод крышталі ты пахі дражэй зранку ты разумееш што ты прачынаешься і вось оно вось оно жыццё которое жавуе з другога камары тут так. яшчэ так. дрожжы пахнуць кустов якую каля якога страшна прайсці што за часы што за жахі ты распа ну ну так заўсёды у вас у дзяцінстве у юнацтве все падаецца что які б не былі выпрабаванні праз іх патрэбна прабіцца так яно і мае быць это цяпер калі прыгадваеш падаецца ну як мы нагул выжылі в этом усім Вось а насамрэч все было неяк пацешна натуральна і это правілы былі такія ну, што... для многіх э, жыць э, у малінаўцы таксама выпрабаванне хаця нічога супраць гэтага так, не так. маю акурат э, адна з вуліц блізкая да малінаўкі у нас таксама маршруце але туды мы у спусцімся так разумею правильно так, не поднимемся спусцімся на, на ліфце на ліфце так праз некалькі хвілін нумар для смс нагадаю 9705 Accepting the facts I regret some things I said. Can I please take them back? I would even blame you for losing control, like it was ever up to you. I'm sorry I was a fool. But look at me now, I'm a better man. I'll take care of you. I know I can. When you fade out, when you lose your grip and fall, without a second of a doubt, I'll break your fall. Before you touch ground, before your mileage goes. heartbreak you'll fall. scared and I will get scared too. chain when you fail. better man. I'll take care of you. You know I can. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што вам сёння гуляем па мінску мастачкі, аніматаркі, дызайнеркі Волі Кузьміч і наступны ў нас э, у маршруце э, пункт прызначэння вуліцы касманаўтаў. Э, з чаго раптам, як цябе туды занесла на вуліцу касманаўтаў? Ну як заносіць звычайна ну, трэба ж дзесьці жыць ну, кожна па-рознаму <laughs> так і паколькі гэта была э, было галоднае студэнцтва бо як кажуць так то зразумела што шукаеш магчымасць дзе можна патаней жыць А то бок яшчэ было студэнцкі час так, было студэнцкія часы так. ты кінул інтэрнат на кастрычніцкай Ну так бывае так таму што ну хочацца ўжо даросла жыцця патрэбна не акнавіцца на ногі што ў інтэрнаце жыць да пятого курса Вось таму я пайшла у у горад у літаральным сэнсе і трапіла вось на эту красамоўную вуліцу э, вуліца касманаўтаў і э, гэта было пэўнай ступені далізны кантраст, Таму што калі туды трапіць, напрыклад, уночы, то можна не адразу зразумець, дзе твой дом. Таму што гэта абсолютно аднолькавыя панелькі, якіх называюць так аднолькавыя шэрыя дамы шматпавярховыя, которые адрозніць толькі тым, што на кожным з іх аднолькавай фарбы падпісаны вось гэты нумар дома. Я дату не памятаю нумар вось уже давно было, не памятаю нумар дома, якім я жыла. Вось адна гэта э, дом, который быў самы крайні ўжо ў горадзе. І калі глядзець увечары ў вокны, то бачыш толькі поле, ну, альбо зялёное, альбо там каласіцца што-небудзь. больш там чого няма, а за полем уже дзесьці там інтэрнаты э, э, гай. Я нават памятаю, што э, часам пакульстанскія часы у нас там вечарыны розныя. Э, часам хто-небудзь, хто не мог дабрацца ўжо да сябе у гай, з калегаў студэнтаў так скажем заставаліся ноч у нас вось думкаю что ну вось транспорт уже туды ніяк не дойдзе з вакна башна што дзесьці там вось ну, маўляў зранку пешу з <laughs> першымі там промнямі солнца можна дайсці вось і насамрэч вельмі прыгожы і унікальны раён тому что у гэта якраз у тым ёсць пэўная такая у мне цяпер нават пэўна ёсць такая любовасць да гэтых э, таких падобных будынкаў так там что таксама пэўна нейкі гістарычны момант ці што вось плюс там вельмі прыгожы ідзе канал там можна гуляць і мы там рабілі розныя таксама вылазкі з гітарыю сядзелі каля вады мне значит цяпер так неяк нават і не пасядзіш ужо тады в этом сэнсе было неяк больш свабоды все неяк захаплялись нейкі музычнымі стылямі вось мы таксама там часто адпачывалі і Вось. І цяпер калі... там, шы, там дзе яшчэ камяні нейкія накіданыя былі так камяні каменю не памятаю камяні это не, не пра музевал так? менавіта менавіта вось на касманаўтаў справа а может быть, ко мне были накиданы. Ну, темры не бачат. Ну. <laughs> Потому что э, добирались, добиралась достаточно поздно, потому что все справы, безумовно, в городе, университет и иншие там студентские зацикавленности мои. Так само все было в городе литерально. Уже коледишку космонавт, вот, на космонавт, вот это про дружную, как небудь на троллейбусе, либо на маршрутце, вот, вер... уже едешь туды. Вот, и теперь, когда я трапляю в этот район, и зараз, когда литерально вот, мы на этом лифте спустились, а мы вышли, то мы попанулись у ультрамеце у цэнтры города там што цяпер гэта сэрца просто малінаўкі бакол вельмі шмат будынкаў который нашмат вышэйшыя вось гэты домик калі прыїджаем я заўсёды калі э, едзем туды я стараюся зазірнуць таму што ўжо вакол тыя яркія дамы которые шматпавярховікі вышэйшыя але вось дзесьці там дзесьці яшчэ просвечваецца вось гэта наш дом шэранькі я ж спэўна любою его прыгадваю тому что ну зразумела што шмат што звязаная там што дзе б ты не жыў але всякие прыгоды там ёсць гэта ну прыемна для цябе асабіста задумалася калі-небудзь э, чаму вуліцы называ называецца вуліцы касманаўтаў чаму носіць імя Не, калі мы калі я жыла там не падавалася тому что гэта все это конец сусвету гэта пасля гэта толькі ў космас ну, мы на арбіце паведамленне ад э, слухача э, лунінец інтэлектуальная сталіца палесе Ну тут няма знаку прыпынку таму як напісана так, так чытана лунінец інтэлектуальная сталіца палесе людзі смак добра пінск а Ну, вось такое паведамленне дайшло до нас э, нумар для смс 9705 калі раптам э, таксама з'яўляецца магчыма пытанне да э, волі луніцу пінску прывітанне а далей э, паверхам ніжэй вуліца у богданович чтобы адразу так, так с космонаўтам на богдановича э, что там нас чакае что туды прывяло насамрэч мой маршрут он не храналагічны так я просто бы спускаюсь по паверхах так вось як мы дойдзем пасля уні да самога ўжо зямлі на якой стаіць горад ось бадновіч у пэўна ступень таксама падобная тому что гэта у той у той час калі я жыла ў тым раёне гэта быў э, такія у пэўнай ступені культавы дом его называ дом з флюгером это будет очень пабудаваны вялікі цагляны дом шматпавярховы і у э, все марылі там жыць я памятаю что нас нават на плыні в універсітэце была дзяўчына которая жыла там і все казалі яны жывуць вось яны там жывуць у доме с флюгером потому что ну цяпер зразумела что город уже вялікі там шмат розных дамоў тады вось это быў такі якасны і адметны тым что на ім такі флюгерочак стаіць а сённяшнімі вачыма ага. Э, вуліца бадановічана вельмі розная так э, такая контрастная даволі так. вось сёння табе што больш падабаецца э, і чтоб ты абрала скажем для жыцця дом с флюгером альбо ты дамы які ў прыватным секторе ага. Э, я брала тое дзе цяпер я жыву я уже зрабіла свой выбор так. Ось, а тады там усе раз побач э, там дом з флюгером там быў абсалютны прыватны сектор і э, калі цяпер гэта таксама вось уж там ужо такія забудовы так это вось дом з флюгерами таксама уже панаствене патану у горадзе вось у гэтых новых дамах то тады гэта быў такі круты дом на ўскрайку горада а побач гаўкалі сабакі увечары напрыклад было так страшнавато у пэўнай ступені там трошку збочыць і пайсці тудой калі патрэбна там у краму схадзіць Таму что сабакі маглі быць адвязаныя ось таму я ведаю что такое адвязаныя сабакі <laughs> лепей акуратна ісці яшчэ гэта раён адметны тым што там з'явіўся першы гіпермаркет прэстон восьось э, так сам першы начнік так і э, вот гукі э, начного гораду калі там вось брэшу сабакі а тут равуць матацыклы Таму што вось у гэтым э, э прэсна была начная дастаўка байкеры гэтым займаліся вось то можна было замовіць праз тэлефон каб у кра з крамы табе што-небудзь привезлі хочаш там батон у Маці, ну, так это, а просто, так, это, так это просто некі такія прыватныя ці была служба пэўна служба была такая служба так разумею што іх была дамова Таму што ну, я веду што мы э, сябры неаднаразова там крысталіся так мы там жылі насупраць нам было дастаткова зручна э, ну, так але калі былі ў кагосьці ў гасцях то можна было і там і начынова замовіць гэта ўсё даставлялі вось самая памятаю што заўсёды пад агні першы такі начнік байкеры все так нефармальна круто это разумею што так вось тут горад у Але больш сёння ўжо і бывянуючы застроены так. і крамы няма і сабакі так. не брэшуць не брэшуць флюгер ёсць бачыла так што ёсць <laughs> гісторыя флюгер застаўся нас ёсць э, паведамленне дзякуй волі за цудоўныя паштоўкі пра менск мінска ды коцікаў любім абонент 2790 апошні лічбы нумар телефона э, Андрусь піша як вам падабаецца трактарны пасёлак Я думаю на гэтае пытанне мы можам адказаць крыху пазней. Зараз зробім паузу, нагадаю нумар для смс 9705. it. She took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers, in those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down, and you'll all wish you'd never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, Follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier. impact on my soul that I don't quite understand. Captain, oh Captain, I've confession to make. I love someone else and my heart it will break. And as she released her brown hair from a band, it tumbled all down her shoulders and into his hands. all you pretty young soldiers. Come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul. And now I think I understand. Мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў гуляем сёння па мінску з мастачкай аніматаркай дызайнеркай волей кузьміч і акурат зараз што э, тычыцца і пытання якой нам даслаў Андрусь таксама зараз будзе актуальным накіроўваемся як, як ты напісала выклікаем ліфт і спускаемся на <laughs> шосты так. паверх вуліца шкалава район чыгуначнікаў у так. Э, что там у тебя? Где ты кидала? Ты там жила? Так, я там, я все в этой месте... кидала с, с, с микрорайона в микрорайон. Так, на самом деле, уже я пожила, как бы, лечить разом с Дернатом, уже у 13 местах в городе. А, с 13 я поверха почала, 13 мест. Так, так, все символично. Вот. И э, как раз вот Чкалово, это такие, такое место, какое мне, здается, ну яднае горад в том сэнсе что гэта адначасова высяжла ў доме чкалава один першы дом так это вялікі дом это начасова іспальны район тому что там вялікія дамы люди жывуць і той час это недалёка ўжо ад цэнтра горада побач вакзала таксама робіць пэўны адбітак на э, на э, супольнасць местачковую так глядзе з'яўляецца некай больш адказнасці што вось ты выходзіш у горад вось ты шумныя вуліцы я памятаю і для мяне таксама гэты перыяд значна тым что у Э, э, это месца дзе прыжал найбольшую колькасць часу за весь час пакуль я жыву Мску я там прыжыла 8 гадоў там гэта была такая кропка прыцягнення для вельмі многіх людзей тому что это было э, мы жылі там у вялікай кватэры дзе адбылася шмат розмерапрыемства у тым ліку і мы шмат э, планавалі чаго там і дом еще цікавы тым что там вельмі цікава планіроўка там у кватэры нібыта вось ну, ідзе агульны вялікі калідор і за яго вось управа ідуць пакойчыкі пасля мы нават жартавалі што гэты дом будавалі для паколькі раён чыгуначнікаў так это там <laughs> так, так а таксама паколькі там аэрадром побач то это вось раён э, для лётчыкаў і малёка пакуль яны вось <laughs> прыходзяць паспаць каб вось э, разгерметызацыя праходзіла неяк спакайней вось на такі разганяюць потым калідоры і в спальню так хоп ось таму так таксама вельмі э, ну, цікавыя дамы вось гэтыя і э, э для мяне таксама ты э, раён сімвалічны тым што я туды пастана вяртаюся так атрымліваецца што вось пражыўш там гэтыя 8 гадоў зразумеўшы што все патрэбна даведацца нашмат болей хочацца шмат дзе пажыць так вось я э, з'ехала адтуль і там усё ёсць такі будыначак на імчным станалітер мост там там э, э адбываліся там розныя і э, камерцыйныя фірмы былі і гандлёвыя цэнтры там шмат што было вось табу кідуць ты вялікія шматпавярховікі mm -hmm. так а каля маста вось, вось мост двухпавярховік такі сучасны Вось і так атрымалася што пражыўшы 8 гадоў з'ехаўшы адтуль літаральна праз некалькі месяцаў туды вярнулась тому што я пайшла працаваць якраз туды мне паклікалі на працаваць э, э, мы займаемся ратворцовкай гульня якраз вось у гэты будыначак То бок я прыйшла я села з выглядам на дом который я прыжыла 8 гадоў Вось я подумала что хм, Ну чаму я не магла дарысці раней напэўна ну, напэўна вось лёс так мне да гэтага вёў Боже тое тут вярнулася ўжо цяпер дык любым разе штодня праязджаю вось гэты дом э, это вот чкалава адзін вельмі многія мне здаецца хто жыве ў цім раёне на гэты дом звяртаюць увагу тому што он вельмі ён вялікі незвычайны з гэтай планіроўкі я кожны што штораз ліжывась на ты шосты паверх вось на этой вокны там што моцна змяніліся ўжо то час калі я жыла там яшчэ былі такія э, з жалеза такія вось ты там э, на гаўбцы такія падстаўкі для кветак на кожным гаўцы кветкі былі всех драўляных такіх старых падстаўках так вось цяпер это нічого нема уже зразумела уже цяпер па тваіх назіраннях наколькі э, э, вуліца месца у наколькі ўплывае на саміх людзей якія там жывуць і ад э, таго што ты так шмат і жыла там і, і да гэтага часу часа часу так. Э, бываеш э, так, там раёне як ввогуле мікраён вуліца мяняе ці не мяняе ей жыхару так безмону мяняе і мяне і само месца так якая там інфраструктура то наколькі шмат наколькі закрытая супольнасць так наколькі ёсць пэўная у адказнасць у тым ліку там за свой двор калі это двор просто прахадны то вельмі часта людзі ну не мабыць для пачуцця людзі жывуць сваім паверхам сваім пад'ездам хіба што так вось то бок няма такого клопату пра дворак звычайна ў таких маленькіх супольнасцях маленькіх дамках ось той же час э, э, вельмі многа залеч ад людзей потому что э, жыўшы вось гэтым вялікім доме здавалася што я не ўсіх ведаю на пляцоўцы нават тому что там кватэраў шмат вось жыццё ты больш насычанае это все у шмат справу таксама прыїджаеш позна не всіх бачыш так аднак залежыць таго наколькі ты сам актыўны камунікабельны ёсць напрыклад э, нас на пляцоўцы сям'я з которой дагэтуль калі бачуся тому что вот, зараз таксама адным раёне жыве вось мы горадзе вітаемся і бывае нават э, звонку выглядае што вы просто як сваякі як родныя людзі так тому что вось ну, сёння такое вельмі рэдка бываю мінскуювогуле ну, так. не толькі ў мінску і і в обласных гарадах э, што э, людзі на пляцоўцы нават не ведаюць як э, завуць э, суседзяў так так такое ёсць но ну, з інша боку э, і час нас такі мне здаецца я напрыклад паўсюль забіваю стараюся першая пачаць вітацца там сам паказваючы што так вось мы з, з аднаго з аднаго двара ось каб бы неяк бы это все было больш адкрыта но ну, і плюс зараз таксама часы іншыя але з іншого боку цяпер прасцей таму што цяпер можна камунікаваць праз сацыяльныя сеткі людзі там ствараюць чаты ў вайберах для того каб калі што у кагосьці там трубу прарвало адразу все маглі ну, так, там вось так. таксама калі ў двары штосьці там клопат про ту ж пляцоўку это все цяпер ужо можна дамаўляць на іншым узроўні трэба бегаць па под'ездах вось не па кватэрах неяк дамаўляцца таму у месца ўплывае это раз вось таму што вельмі часта менавіта сцены дамы з'яўляюцца першасным калі ты прыязджаеш і ўжо бачыш што тут вось такія правілы тут ты уже пады пастраиваешься так вось а ўжо ў новых забудовах менавіта канкрэтна людзей залежка людзі готовыя все будзе ну, вось что было і што ёсць на вуліцы даўгабродскай напісал далей пешу спускаемся на пяты паверх то бок так. у нас пяты паверх вуліца даўгабродская за старымі э, сталінкамі э, там таксама э, жыла так і чаму спускаемся пешу тому что гэта э, там пераважна э, пяціпавярховікі там знаходзіцца так то там уже які ліфта нема там это магчымасць падкачаць ногі вось у тым ліку паскакаць там что вельмі высокія столі вельмі прыгожы раён і это месца дзе мне давялося пажыць тройчы э, у розных дамах э, і у прыгожы вельмі раёны это вось пачатак вуліцы дагабродская э, многія лічаць што вось а там ось, завадскі раёны ну, там так. это нешта такое там э, насамрэч больш там касманаўта маўляў чым на вуліцы <laughs> касманаўту э, так так вось насамрэч э, раён вельмі прыгожа праз вось гэтыя дамы э, там ідуць трамайныя шляхі трамвай грукацяць там вельмі прыгожы канал і э, там можна гуляць і там прыгожа там вось таксама э, раней там быў был кінотэатр змена вось мы нават жартавалі дзесьці бачыла абмеркаванне што ну што маўляў хто ведае дзе знаходзіць кінотэатр змена той маўляў вось мінчук <laughs> ось але насамрэч ну мінчук вельмі многі не ведаю што там такі быў такі кінотэатр ось далей там калі вось па гэта вуліцагаброская прасці праз мост там у вельмі прыгожыя пачынаюцца неведу можа гэта называецца вось гэты пасёлак трактарны не, не буду сцвярджаць вось вось весь гэты раён насамрэч вельмі прыгожы і там ёсць дамкі двухпавярховая которая таксама з такімі тоўстымі сценамі з калоннамі там дзе нейкія статуі нават нейкі і львы акурат э, магу памыліцца ага, зноў жкі так. але э, нешта мне кажуць каяжыць э, пра то што у ці знесці збіраюцца ці нешта з ім збіраюцца рабіць усе як ты ставішся до того калі mm -hmm. гэты стары раён які сапраўды мне здаецца можна было б адрадзіць хаця можа і чапаць яго ўвогуле не трэба uh -huh, так. бегу думаюць аб тым каб яго неяк перарабіць нешта з ім зарабіць mm -hmm шкада шкада мне краски падабаюцца вось дамкі в этом ёсць вось аўтэнтычнасць горада так у тым потому что гэта кавала гісторыі гэтыя дамкі і больше тое я такая безумоўна не унікальная вельмі шмат людзей любяць гэтае месца я ведаю што многія б набывалі там кватэры адраджалі б самі так это і таша смолаўка як людзі змагаюцца вось гэты рэгіён і паспяхова Таму вельмі шкада што вось двухпярховыя забудовы зносяць Таму калі ёсць магчымасць пакуль гуляць трэба туды хадзіць Ну тым ліку таксама ўплываць неяк мне так падаецца што горад якраз такі атлумачыла про тое што адрознівае мінчукова ад неменчукоў што калі ты мінчук то ты мусіш мець пэўную грамадскую адказна за гэты горад у тым ліку Таму вельмі круто будзе калі дамкі захаваюцца і адзінае што адзіны мінус таму ты конечно вось тут пах гэтага заводу это это вызначальная такая ну, тут пах заводу там пах дрожжа што зробіш так, <laughs> так, ёсць адхлеба пытанне э, ага. пытанне для ольгі ваш любимы гурт. Тут уже не, не про гурт? Мінск. Гурт. Так. <laughs> Мой він гурт Гудставер. Привітання гурту. Ось, е, э, слухаю його вельми давно і ще з е, э, ліцейських часов, со школьних, так, навіть вела переписку. Ось, після, коли поступила у Мінськ, навіть е, э, з ними з'єдна... списалися, хожу на концерти, їжу у Вільню. Ось, вельми крутий гурт, вельми гонорюся, що є такі гурту Білорусі, які признані і на міжнародній арені. Ось, так що... Что усім прывітанне зразробім паузу паслухаем іншы гурт але э, пасля мы вернемся зноўку і працягнем нашу прагулянку па мінску з мастачкай вулей э, кузьміч калі ёсць э, пытанне на нумар 9705 дасылайце смс Tempted, always vacant I've been dead cares what you're depending гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. У сённю прыватнасці на гісторыя горада праз гісторыі мастачкі аніматаркі волі Кузьміч. І бадай што апошнія на сёння пункту маршруце ці паверх, Третий, так. он же будет у нас и опошним, до первого так. так мы, так разумеем, <laughs> ну, мы ну, так сегодня Ну, можно будет пешу после ну, легкости спуститься. Улица Короткевича. Чаму яна абраная для сённяшняй прагулянкі? Таму што гэта моя любімая вуліца і гэта месца, дзе я цяпер баўлены найбольш часу. Гэта неверагоднае месца горадзе, которое звычайна я калі распавядаю людзі кажуць я ж там так часто бываю, чаму ніколі ведаю пра гэтую вуліцу. Гэта вельмі маленечкая вулачка, которая злучае вуліцу чкалу і брылеўскую. Я звычайна кажу, што гэта стары квартал насупраць былога аэрапорта. Там кавалачак старога менску захаваўся там ёсць будынкі 30 гадоў і менавіта праз гэта там ёсць пэўны кус квартал дзе дзе я цяпер жыву там чатыры дым которые не былі знесены яны там 52 54 год яны былі адбудаваныя пасля вайны вось пся прайшоў капітальны рамонт яны вельмі прыгожыя это белыя дамкі з тоўстымі сценамі па 80 сантыметраў з чырвоным дахоўкамі такая пэўна беларуская вільня вось аднак сэнс не толькі у тым што вось такія дамкі стаяць прыгожыя яшчэ ў тым што э, такі раён который насупраць аэрапорта так і, і это дамы таксама служылі пэўнай ступені вось гэтаму раю гэтым, гэтай скажем так місіі і э, там растуць вельмі высокія дрэвы там таполі дубы для того каб пагнаць вось эту гук самалёну который раней быў таму э, в той час калі ў менску вельмі многія пакутаюць ад таго што там дрэвы высякаюць или на зону робіцца меней то вось гэта месца дзе хочацца просто прысі сядзець цігніка і кажуць не спужаць просто нікога так каб это дрэвы там так і засталіся там э, э дамы вельмі розныя бачна што все по пакуль это руками адбудовалася я так разумею что няма кватару которыйось аднолькавыя на все по-рознаму нават э, э, э нават вокны на на розных узроўнях все такое некое рукотворное то сейчас магутная быццам у замку сядзіш ось по вельмі прыгожа неверагодна і я раней не здагадвалася што такое там нагул ёсць Я думаю что многія ў прынцыпе можа не зусім арыентуюць на вадзе вуліцы гарадкевіча знаходіцца ну каля другого кольца там нават нават антон рудак вядома ён праводзіць там ён там нарадзіўся і, і жыў другі час восьось ён праводзіць ну, часта можна выйсці прафадор просто бачыць як ён экскурсіі праводзіць там рэчы наконт праводзіць правда пра фэсты мерапрыемствы глеб пытаецца як вам падабаюцца фэсты якія праводзяцца па-менску у абажаю фестывалі і сама даю час мелдачнай адарганізацыі фестываляў. Таму э, я толькі за час наведваю прынцыпе больш фестывалю, напэўна, я хаджу, таму вельмі э, часта гарадскі фестывалі якраз такі робяць такі дух горада, калі прыджаюць людзі і з іншых краінаў, таму круто. А як змяніўся на тваіх вачах увогуле які фестывальны рух у мінску? вельмі моцна змяніўся самрэч нават параўнаць як там было ды да нават 5 тому я ўжо не буду загадваць так далёка вось э, цяпер нашмат больш пляцовак цяпер нашмат больш рознапланавыя фестывалі можна ладзіць так і калі раней заўсёды калі вось фестывальна трэба ехаць за мяжу кудысьці так то цяпер э, шмат гарадскі фестывалі шмат камерцыйных некамерцыйных сялякіх э, мастацкіх арт-фестываляў усяго дастко дастткова на любы густ можна падабраць і нават я чула сябе пэўнай ступені вось э, выходзячы з дому вось на, на маёй вуліцы караткі Мацкевіча, калі выходзіш і ў двары бачыш аўто з украінскімі нумарамі, ты разумееш, што вас людзі прыехалі на фестываль, который ладзіцца вось тут на былым аэрадроме, ты разумееш, што фестывальная культура ў краіне рухаецца правільным кірунку. Ну, Трэба скажу, што сёння ты брала тыя вуліцы, тыя аб'екты для э, вечаровай прагулянкі даволі нязвыклыя, вельмі рэдка. Не, нават можна сказаць, што ў прынцыпе не будзе з гэтых аб'ектаў ніколі ў міскай брукаванцы не быў абходжаны так скажем mm -hmm. але хочу тебе працаваць э, каб ты удакладніла што мелася на увазе э, мінск сёння такі якім мы яго любім якім прымаем э, странно зачышчаны сустракае асперону савецкім ампірам паголенымі дрэвамі і шырокай панельнай прасторай але мінска схаваны менска схаваны ў мінску гісторыя старажытнай еўрапейскай сталіцы дае ўрадлівую глебу для нараджэння сучаснай гарадской культуры было такое было так. што значыць менск схаваны ў мінску у гэта значит што розныя моманты гістарычныя культурніцкія вельмі часта варта хадзіць па горадзе адшукаваць там што не ўсё на відавоку Ну і нават вельмі часта даводзіцца тлумачу што вось ёсць менск што гэта гісторыя так што не толькі мінская менск што это все насамрэч адзін горад і таму э, сучасна вот намалявала паштоўку адмыслова каб адлюстраваць э, што вас ёсць мінск ёсць менск пэўнымі сімбалямі Таму што для мяне менск это э, нешта такое больш э, нават не романтычнае нешта больш казачнае вось нешта што больш звязанае з людзьмі з тым што не памятаюць пра горад вось то бок ну а мінскі он больш ну, больш на відавоку прыжаш горты вось ён мінск ты яго бачыш там мінск мне якраз такі хацелася э, паказаць мой маршрут который мы сня праходзілі напэўна не столькі выключна пра мінск так ён хутчэй пра мой горад который для мяне змяшаны мінскі з менскам Вось і вось у сваіх паштоках я была якраз сімбалі пэўныя паказвала мне вось паштока пра то як э, мінск як у мінск вяртаецца менск я прывела такую паралель што вось на каляды калі адбываюцца суды сюды якраз горад ператвараецца сапраўдны менск ну самрэч это конечно жарт вось город ператвараецца мінск <laughs> ну гэта здесь чалавека тому что для мяне цяпер няма такого падзелу я жыву у менску і нават э, я там наведваю не ведаю я могу спакойна сказаць што една менскае мора а Вось, хоць безумоўна, но это заславска вадасховішча тут внимание начинаменска, аднак для мяне это абсолютно спакойная ўжо рэч так я даежу штодня і гэта вось кавалак таго горада, в котором жыву я і вельмі прыемна, што вельмі многія людзі жывуць вось у гэтым э, вобразе у горадзе Мску. Оля часу застаецца вельмі мала таму так. калі можна караценька караценькі адказаны караценькія пытанні. Э, шмат ты пра пах еще не казала, але пах мінска для цябе ўсё ж які Альбо з якім пахам асацыюецца. Пах мінска гэта дрожжы гарачы асфальт і ранішняя пакошаная трава. Гук мінска. Гук. Ну, паколькі пакошная трава, то гэта гук газонакасілак, это гук перфаратараў, калі вось у тых э, раёнах з э, новых забудовах гэта все гучыць, гэта выраз э, асцярожна дзверы зачыняюцца ў метро. І гэта выраз пі пі пі, як даджае смеццевоз у горадзе. Таму што такое бывае толькі ў горадзе. <laughs> Ну, апошняе пытанне я аддаю права задаць глебу, якое месца вам падабаецца больш за ўсё вуліцы караткевіча прыходзьце абавязкова на караценькая я там вельмі часта гуляю побачымся раз віртуалімся завітвайце воля дзякую за гэту прагулянку нагадаю што сёння са сваім мінскам на знаёмыла дызайнерка мастачка воля кузьміч а